أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله برادران عزيز مهربان سلسلة درس هاي أحاديث نبوي سلسلة درس هاي وسيات هاي جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم وسيتي سی و یکم را برای شما دوستان پیشکش میکنیم که در این وصیت جناب رسول اکرم ما و شما را نهی میکند ما و شما را باز میدارد از مسافرت کردن زن بدون محرم از سفر کردن زن بدون محرم راوی این وصیت ابن عباس رضي الله عنهما اسكمي قياد أنه سمع نبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما از جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شويدان از جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سلم كي رسول الله گفتند لا يخلون رجل بامرات در هیچ جای در در هیچ مکانی مرد بیگانه با زن بیگانه یک جا نشود ولا تسافرن امرات الا و محرم رسول الله گفت ای امتم زنهای خود را و ای مسلمان زنها شما بی محرم هیچ جای سفر نکنید هیچ جای نروید زیرا که شما را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی میکند من میکند که شما سفر نکنید و ای مردها شما را رسول الله با این وصیتش فرمان میدهد که ای مردها شما ناموس خود را به کار برید و زنهای خود را تنها سفر کردن اجازت ندهید و خواهران خود را مادران خود را برای سفر تنهایی اجازتشان ندهید و ای مردهای مسلمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو را امر میکند لا یخلون رجل بامرأت مرد مردی مسلمان با زن در هیچ جای یک جان می شود خلوت نمی کند با زنی یک جا شده صحبت نمی کند در جاهای تنهایی صحبت نمی کند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این کار ما و شما را برادران عزیز مهربان نهی کرده است پس باید برادران عزیز ما و شما که مسلمان هستیم ما و شما که قبول کننده ای بهترین وصیت های جناب رسول الله هستیم پس باید با این ها عمل بکنیم پس از زمان شنیدن این ها ایمان خود را در حرکت بدراریم ناموس خود را تکان دهیم که ای ناموس ای ایمان تو چی طور ایمان هستی چی طور ناموس هستی که با زنهای دیگر با زنهای بیگانه خلوت میکنی و تنهایی صحبت میکنی و یا زن خود را مادر خود را اپا و خواهر خود را اجازت برای سفر میدیگی تنها سفر میکنن برادران عزیز مهربان الله جل جلاله توفیق ما و شما را زیاد و با این وصیت بزرگ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن را برای ما و شما نصیب بگرداند و و خداوند عظیم شن ایمانهای ما و شما را کامل بگرداند و الله جل جلاله دشمنان ما و شما را و دشمنان اسلام بزرگ را خار و زلیل و ناتوانشان بگردانند آمین آمین